Bai, arranoa daukagu beste aldean, arratxaldeon. Ba, ah, arratxaldeon berriro, arazo batzuk, konexioarekin, baina, bueno. Eh. Bai, ea, hortxe geratzen baldin mazera, entzuten da ondo. Ah, vale, bai, hemen hago justu lehi ondoan, eh? Vale, lehi ondoan, bai, pixkat entzuten da, ez da oso entzuten, baina, bueno, tira, ze ikusten dezu? Bueno, ba, hemen jende pila bada bola, eh, eh, nirekin batera bakoian, Eta, bueno, pean, ya, danza bukatu ostean, igo da, da, ba, bueno, danzari guztia, bai, jai bat zorrekoa, bai, gale, profi de gezabar. Eta, ya, ba, bueno, jetez deko dago, zea, beko parta. Ikusten dira, ba, bueno, gazte pia, ba, eta lindire lagu rantza, eta iriñarekin, eta, bueno, pues, neko, neko zekina dago dena, pues, dozen kaderortzen da, arroz bat, onera. Baina, bueno, sekulako giroa, gorbean. Uh -huh. Jende, jende pilla ya. Eta, baina guztia dago, Pérez, ba, bueno, perfecto. Asana. Vale, orain ja egingo du konezioa sesu zaude udal barruan goian zaude, baina hor behian hainbeste jende ikusten duzun horren artean, beste arrano badaukago, ez dakit ikusiko duzun hortikan. Uf, ba, <laughs> ez dakit agian irina zapatuta, da, oh, oskalo, edo... Oskalo, agian txole, txole zantzita gomo da, ja, eh? orain berarekin egingo dugu konezioa, abe txupinazoa zuzenean emateko, eta gero ondoren ja berriro, bai abein centenario ondoren taurela, ba, agian dituko dizugu berriro ea barrutika nola bizitzen den kontatzeko zuk. Mila esker rano, Aio, aio, aio.